I na muškarca i na ženu, svakako muslimanku, jer nema u tom pogledu razlike. Ovdje kada se kaže obaveza je stjecati nauku, misli se na šrijatsku nauku. Jer to je nauka, znači, a obaveza strogi farzi je ono bez čega čovjek ne može biti musliman. I bez čega ne može obavljati osnovne, znači, dužnosti. A doći će vrijeme ljudima kada se neće u svojoj vjeri moći sačuvati osim onaj koji ima znanje. Jer kogod ne bude imao znanje, a kakav god talas da najde lijevo i desno, povući će ga. I upašće u fitnete i upašće znači u smutnje zato što nije, znači mogao ostati ustrajan u svojoj vjeri zato što nema dovoljno čega. Nema dovoljno znanja. Pa kada se pojavi najsitnija i kako najiđe, kako kaže poslanik sa osamu hadisu, Zeype kaže a da, da će e, srce da će upijati te, znači ovaj, a, a, te fitnete. Zato je šehr Islam Ibn Taymiye govorio svome učeniku Ibn Kajimu, kaže učini svoje srce kao ogledalo, a nemoj ga učiniti kao spužva. Ili ogledalo zrake kada sunčeve kada padnu na ogledalo, pod kojim uglom padnu, pod tim se šta? Odbiju ništa, kao da se ništa nije desilo. A spužva, šta god da u nju raspeš samo, jel tako, upija. E tako je čovjek u srce, znači problem da bude takve prirode. Pa se pojavi, a, pojavi se tamo neko, ko ljudima ovaj, čaroliju nekakvu pravi i odmah se ljudi odazovu i svi glavom klimaju i stoje u redu pokorna vojska. Da tako. Zato što ne poznaju i ne mogu razlikovati od, dobro od zla. I na takav način bivaju iskušani dovedeni u fitnete. Jeli, kao što je primjer našeg ovog gosta, specijalca koji se pojavio da Bog da nije došao nikada i ne vratio se nikada ovdje na takav način jer mi trebamo ljude koji će pomoći i liječiti muslimane I to podržavamo. No međutim, to liječenje da odgovara kriterijima šarijeta prvenstveno, potom kriterijima medicine, a nikako znači da odgovara kriteriju znači džina i šeitana koji ovaj neće čovjeku dobro. Neće čovjeku dobro, znači sve što rade, rade u korist da čovjek odvedu sa pravog puta. Skoro sam gledao, u stvari danas sam gledao novi videoklip od Mekija Turabija, kada je dolazi u Zagreb, dolazi ide i rukuje se sa ženama. Žene su znači poredane, ide od tri, četiri žene, pet koliko je bilo, rukuje se znači u žene do žene. Ne može takav čovjek imati keramet. Keramet uzvišeni Allah daje ljudima da ih učvrsti na pravom putu pravim mu'minima. A, mu'minima daje keramet a nikako ljudima koji čine harame i zlo, jer bi to bio put da šta da, šta? Da odvedu ljude u zabludu, jel tako? Znači ja ako se budem rukovao sa ženama i ako budem grlio žene po, pute, po puteljicima, znači Allah će mi da šta nekakav keramet. I onda ljudi, to im je put čemu? Ka fisku i fuđuru. Nego Allah daje keramete, znači iskri. I kad pogledate ko su imali keramete, vidiš Omar radi Allahanu, kakve keramete imao? Na, na mimberi priča kaže, ja sarijetu džebel. Ja sarijetu džebel i ljudi tamo stotinama kilometara preko brda čuju Omerov glas. Keramet se daje iskrenim Allahovim robovima kao što se muđize daju kome? Poslanici. Pa poslanici nemaju kerameta nego imaju muđize. A dobri robovi nemaju muđiza nego imaju šta? Keramete. Pa vidi često čovjeka kaže ovo je muđiza. Nije ovo muđiza, to je keramet na rukama čovjeka. I daje se samo odabranim ljudima. I zato šeho Islam Inu Tejmije kaže, u svojim fetvama kaže, Kada vidite čovjeka da leti po zraku i hoda po vodi, nemojte vjerovati, nemojte da se to obmane, dok njegova dijela ne stavite, ne uporedite na vagu, ne stavite na vagu naredba i zabrana. Kakav je on kada su pitanje naredbe i zabrane? Prestupi čini kada su pitanje naredbe i zabrane, pomnoži ga sa nulom. Odnosno, taj njegov takozvani keramet, sa troduplim navodnim znacima, pomnoži sa nulom. To ne može biti keramet. Keramet se daje iskrenom Allahom robu da još bude jači u vjeri i da drugima to bude dokaz i argument ili, od Allaha da ih učvrsti. A nikako se ne daje znači, ljudima koji čine očite grijehe i prestupke, jer to bi bio put, to bi bilo da uzvišeni Allah ljude postiče, bodri na šta na? Na fisk, na griješenje. A uzvišeni Allah mrzi وكره إليكم الكفر والفسوق والفسوق والعصيان i on mrži, mrzi znači od vas griješenje i nepokornost pa sve što čovjek uradi dijeli, vjer, znači vjednuje se Kur'anom i sunnetom u protivnom možemo staviti postupke od čarobnjaka čarobnjaka u vremenu Musa alaih salam u nekakvu vrstu nekakve keramete ne, nego se ti čarobnjaci ko su i kakva su njihova djela ako su tvoje djela u skladu sa Kur'anom i sa sunnetom i o to što činiš nije suprotno Kur'anu i sunnetu, taman, alhamdulillah, to Bogu se, može se tretirati kerametom, u protivnom nikako. Jer će doći deđal, čovjek koji će doći i uzeti na redite jednog mladića, raspolove sa pilom. Raspolovit će ga i pašće dvije polovine i on će hodati između tih polovina. Pa će mu kazati, kom, ustani, pa će se spojiti i ustati. Pogledajte, kaže. Čete me obožavati ili nećete? Pa će ljudi upasti u veliki fitnet. Pogledajte ove ljudi ovdje kako su upali u fitnet kada se pojavi ovaj čovjek. Što mislite kako će fitnet upasti kada se pojavi Dejjal? A ovaj nije oživio nikoga. Donesi mu mrtvu osobu, on će plakati pored ništa ne može. Ovaj prepolovio čovjeka, vidiš da je mrtve tvojim očima i kaže ustani i dvije se polovine spoje i ustane. I šta mu kaže ovaj čovjek? Kaže, a ništa mi sada nije povećalo nego ubjeđenje da si ti deđalo kome nas je obavijestio poslanik Salosa. I to je najveći šehid a, koji tako posvjedoči. Dobro, ovaj čovjek, koliko je između njega i poslanika sa Stotine, da kažemo hiljade godina, ne znamo koliko će biti Allahu Alem kada će se on pojaviti. Kako je znao ovaj čovjek i kako se je spasio? A ili mo, znanjem, zato što je znao da ga je poslanik sam obavijestio od Dejjala. Jer Dejjal će braćo doći, doći, znači razum to ne može shvatiti. Čovjeka boli, boli ga rame, nešto ga ovaj prikriještilo rame i ne može pomjerati rukom, nije išao mjesec dana na bolovanju i dođe ovaj ga, ovaj ga, ha, masira ga malo ili liječi ga i nakon toga izleči ga još mu samo seždu ne bi učinio ispred njega. Što mi znamo da kada Dejjal dođe i tako kaže ne vidiš, hoćeš da oživim tvoje roditelje? Pa će oživiti njegove roditelje, u stvar dođu dva džina, otac i majka u obliku njegove roditelja, pa kažu sine, sledi ga, kaže to je tvoj bol. Pa će nastaviti, kaže, kome će vjerovati, oživio mi roditelji, roditelji pa si došao da je to moj Bog. I slijedi šta? Vjeru svojih očeva. A da je imao ilm i znanje, ne bi to radio. Pa će proći držal pored, kazat će, nebu, pošalji kišu. Nigdje nema oblaka, pošalji kišu. Zemlji, izbaci svoje izdanke, pa će samo ovako niknuti u trenu. Prolazi pored opustošenog mjesta, kaže, izbaci sve svoje ove blago što imaš u zemlji ukopanu izbaci ga na površinu. Pa će se izba, pa će to blago pratiti deđala i ići za njim kao što pčele prate maticu. Što mislite kako je to iskušenje za ljude? Zato je poslanik upozoravao takve stvari. A ovo što se dešava i slična, slične stvari, to je samo to samo ovaj uvodi da ljudi shvate šta će se dešavati kako će fitneti biti. A zna se da će se prije deđala na tih godine će biti pustoš da nigdje ništa biti neće. I zamislite sad on dođe i kaže zemlji rađa. I sve zeleno ide. Kakav je to iskušenje? Nigde ništa nema, nema šta jest, tri godine gladuješ i onda samo jedan put čovjek dođe jednom riječu, to sve nikne zeleno i ti kaže, ja sam, ti, ja sam tvoj Bog, povjeruj u mene. Iskušenja, musibeti. No, međutim, ne smije čovjek, znači, sebi dozvoliti da upadne ta, u ta iskušenja, a neće sebi dozvoliti ako se, jeli, povuči, ako se povuči, jeli, svojoj vjeri. Jer će jer će se pojaviti deđal u vremenu kada se pojavljuju i oni koji ga prate u vremenu džehla i neznanja kada ljudi znači kada ljudi slijede svoje strasti i slijedu svakoga ko, ko ih pozove i tako mi je Allaha da se ljudi oslane na Allaha za ođel kako se oslanjaju na Mekija njemu slične Allah bi liječio bez liječnika dao bi im lijek kao što bi obskrbljivao ljude ovaj odlazili ujutru prazni stomaka, vraćao se na večer puni. Nalazio bi na puteljicima hranu i obskrbu da se istinski osnoviš na Allah. No, međutim, ljudi, svakog vas osnovim više nego stvrtili te barake hotela i onda nije čudo, jer kakvo stanje kakav hal vlada. I onda vjeruju, znači, svakom i čarobnjaku i vraćaru i, i kada im dođe David Koperfield ovdje i šalje im bošnjake tamo preko preko mora i okena da se da se ovaj sunčaju na, na Havajima što nisi svoju svitu prebacio svojim tajanstvenim kanalima i putevima i ne bi morao dolaziti avionom plaćati ovaj i karte i sve tako nego si preba, bošnjaka šalješ jer je takav njegov sklop razumni da možeš sa njim se igrati kako hoćeš pa tako nam dolaze znači s vremena na vrijeme ovdje da obmanjuju ljude čovjek se vraćao neće moći sačuvati osim ako se pouči svoje vjeri i pouči se onome što nalaže njegova vjera. U protivnom, bit će znači žrtva balova i talasa sa koje god strane da naiđu. Mi smo u našem zadnjem predanju govorili o čemu? O odeći isticanja. Tako. Sada je pošao red pitanje crvene odjeće. Oblačenje crvene odjeće. Islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju crvena odjeća. Da neko znači obuče crveni džoket, na primjer. Sav crven. Kakav je propis u tom pogledu? Ovdje ima sedam mišljenja različitih od islamskih učenjaka. Mi nećemo ispominjati, znači, ovaj, sva ta mišljenja jedno po jedno, bojim se da to ne uzme puno vremena, a islamski učenjac to uvijek ta mišljenja koji ima puno, oni sažmu i objedine ih u jedno ili dva ili tri mišljenja, eventualno, tako. Imamo prvo mišljenje da je to mekru. Da je to mekru. I to je stav hanefijskih učenjaka i hambelijskih, zbog hadisa koga bilježi imam Buhari u svome sahihu od El Bara ibn Azib radijallahu ta'ala anhu kaže da redio je poslanik sa osam sedam stvari je zabranio na sedam i između zabranjenih stvari jeste El Mejasir il Humr El Mejasir il Humr to su a, crveni jastuci crveni jastuci znači koji su bili da se koriste. Ovdje je spomenut jastuk. Jel se razlikuje jastuk od odjeće? Ha? Ima razlike, tako? Ima razlike. Iako, govorili smo o svili, tako? Kako je zabranjen čovjeku da nosi, tako je bilo zabranjeno šta na njoj da sjedi i da je da je znači da je sjedio da se pokriva ili da, da bude posteljina pa je dokaz ovaj uži od samog dokazivanja jer dokazuje se općenito a dokaz ukazuje na nešto što je posebno imamo hadis koga bilježi imam tirmiz jebu davud od Abdullah ibn Amra kaže prošao je poslanik sa osvijem pored čovjeka koji na sebi imao dvodjelnu crvenu odjeću pa ga je poselamio pa mu nije odgovorio poslanik sallallahu sallam zato što je crvena odjeća šta zabranjena da se nosi pa nije mu odgovorio ali ovaj hadis je dajiv ovaj hadis je dajiv Imamo hadis da je jedna žena od a, ashaba došla kod Zeynebe, pa su odjeću farbale, crvenu boju, pa je ušao poslanik sa osvajem, pa kada je to vidio, okrenuo se i izišao napolje. Pa je ona shvatila da je to šta? Da mu je to mrsko. Da mu je to mrsko, da to mrzilo. A sahabi su često znali, znači, po izrazu lica poslanik, po crtama njegovog lica znali da određenu stvar mrzi, jeli šta, ili, ili je voli. I tako bi žena treba da, tako bi supruga trebala da, znala, da zna svoga muža. A, bolje nego što mi kažemo svoj džep. Zna, dok ga pogleda, a, jede, znaš da mu treba, da mu trebaš doniti čašu vode. Ne moraš čak da ti kaže daj mi čašu vode. Jel? Da ga usluži, da kažemo da je žena obavezna da trče i oko muža i da mu bude sluga, uopće nismo to kazali. No, međutim, žena tako kupuje srce svoga muža. A, čeka ne da se zagrca i da se udavi pa onda šta ne zna da mu treba šta čaša vode nego znači već prije toga i zato žena koja hoće da, da, da ima sretan brak mora tražiti gdje su ključevi srca njenog muža i mora biti razumna da to sama nađe da sama to nađe da shvati šta muž voli šta ne voli po izrazu lica po njegovom ponašanju da određenu stvar mrzi pogled kako su poslanikove sa osam to žene radile Jer pričali smo, u nedelju smo govorili, tako kako Ajša radijalahu anha gledala šta? u poslanika sa osem, da li dozvoljava da odgovori kome? Zajnjem, da li dozvoljava da odgovori joj nakon što je ova uvrijedila? Pa znači, te crte lica izraza one ponekad jeli, govore a, da li čovjek određenu stvar voli ili je prezire. Pa je vidjela na licu poslanika sa osem, šta? Da to mrzi, da to prezire. Pa je uzela sve to opravo. Pa je ušao poslanik sa osem, nakon on kada je to vidio, vratio se, izišao na polje pa je potom ušao kod njih. No, međutim, i ovaj hadis je daif, bilježi ga je god Audi, bilježi ga je Asim, u svom djelu Lahadu ul Methani, i on ima slab lanac, prenosilac. I došlo je od Rafi ibn Jezida je Sekafija, da je poslanik, sada sam rekao, šeitan voli crveno. Šeitan voli crveno. I dobro se čuvajte crvene boje. I svake boje koja je boja, e, svake odjeće koja je odjeće isticanja. Znači zabran došla je za crveno i za odjeće isticanja. I ovaj hadis bilježi vam tabarani sa slabim lancem prenosilaca. Ovo su dakle argument u Leme koji kažu šta da je crveno zabranjeno. Da je crvena odjeća zabranjena. Ulema koja kaže da je crvena odjeća dozvoljena to je stav Malikija i Šafija i prenose to i to dokazuje hadisom Albera i Braziva o kome kaže vidio sam poslanika sallallahu alaihi vseleme u crvenom ogrtaču nisam nikada vidio ništa ljepše od toga i došlo je od ovaj hadis bliži Buhari u svome sahihu i došlo je od Džabira ibn Semure da je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame jedne a, mjesečeve noći. Či, znači, bila je mjesečina. Pa sam gledao u njega i u mjesec, a na njemu crvena odjeća. A on kod mene ljepši od mjeseca. Allah, Allah. Kaže on, kod mene ljepši od mjeseca ovaj, a sabi poslanika sa ono sram su tako opisivali vjerovjesnik ali sa to sram da je to ovaj, a, a, neuporedivo sa bilo čime u predaji kod imama El Bejheke u njegovom dijelu Delajlu Nubuve ima, ima verzija koja ima dobar lanac prvo sad Ebu Horire da je rekao Ebu Horire kaže a da je poslanik sam sam prišao o nekom zidu on bi ga osvijetlio stoji znači ispred zida ne vidite na zidu i sam poslanik priđe i to samo kao svjetlo, osvjetlio A kada je poslanik umro u Medin, kada je došao u Medinu, Medina se, kaže, posvijetila. Drugačija postala. A kada je umro, kaže, Medina se, ovaj nekakav mrak i nekakva ta, tama se spustila na Medinu. To je bereke, znači, boravka poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Pa kaže, on je kod mene bio ljepši od mjeseca. Ljepši od mjeseca. I Arapi mjesecom ukazuju na, na ljepotu. A suncem na sjaj. Pa se ne kaže lijepa kao sunce za ženu da kaže sa lijepa kao mjesec. Tako oni ili kada opisuju. Ali ovaj hadis drugi je daif. Ovaj hadis drugi bilježi vam tirmizi, on je daif da je vidio na poslaniku sa sve crvenu odiću. Ali je to vidio prethodno Albera ibn, Albera ibn Azib je to vidio, iako nije došlo od džabira ili ibn Semura. Wallahu alam, ovi argumenti uh, o, o zabrani imamo da je poslanik sam nosio odjeću, a zabrana je, došla je na jastucima, je došla, jeli, da je zabrana, da je poslanik sam to zabranio. Neka ulema kaže, i ako bi zabrana bila za odjeću, onda se odnosi na odjeću koja je crvena, ali čisto crvene boje. Znači imaš crvenu odjeću i nema ništa dugo po njoj. No, međutim, ako ima odjeća crvena po kojoj imaju nekakve pruge, nekakva druga boja, onda to ne bi bilo zabranjeno. Jel u redu? Crvena odjeća ima čovjek i po toj odjeći ima nešto od kakvih pruga, šari i slično tome, onda to neće biti zabranjeno jeli, muškarcima. Govorimo o kome odjeći muškaraca. Doćemo da odjeće žena. Ovo je znači zabranjeno muškarcima. Tako da je Ibn Kajim je odobrao znači ovo mišljenje da je, da je zabranjeno ako je čisto crvena boja. Ako je čisto crvena boja. Eteubul muasfer. Odjeća koja je obojana muasferom. Muasfer to je poznata biljka koja je bila jele, u vreme poslanika sallallahu alaihi vseleme poznata je li bila. I iz nje se dobiva crvena boja. Crvenkasta boja se dobiva. Došlo je kod muslima od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik sa Losreme vidio na njemu dvodijelnu odjeću koja je obojana mu asperom. Pa je rekao inne hazihi min libasir kufar felat elbisha. Kaže, ovo je od odjeće nevjednika, to nevjednica oblače, nemoj to oblačiti. Pa je došao ovdje razlog zbog čega je to šta? Zabr, nije zbog boje, nego zbog čega? Zbog toga što su oni tim biljem ili tom bojom koja se dobije iz tih piljki šta? Bojali svoju odjeću. Pa je zbog toga tomu zabranio. A u drugoj predaj se navodi da je rekao je li to tvoja majka naredila? A, šta mu kaže? Je li to tvoja majka naredila? Misli šta? Misli, jesi ti žensko? A tako? To ne možeš ti oblačiti. Pa je rekao mu poslanik sa osvijem, operi to. Pa je otišao i zapalio ovu Uh, u stvari kaže, kaže mu, kaže mu ovaj, Abdullah ibn Amr, kaže, hoću li je oprati Allahom poslaniče? Kaže, ne, već je zapali. Naredio poslanik, da je zapali kao osuda svakome ko bude oblačio sličnu šta? Odjeću. Doćemo do druge predaje, vidjet ćemo da ne odgovara ovoj u stvarnosti. Pa ćemo vidjeti zbog čega je to tako. I došlo je u hadisu Ali ibn Taliba, koga bliži muslim i tirmizi imam Nesai, da je poslanik sa osrame zabranio odjeću El Kaši. To je odjeća koja je sprizdi u Kaš, to je mjesto u Egiptu pa je po tom mjestu dobila šta naziv i odjeću koja je obojana muaskarom i da čovjek uzima, nosi zlatni prsten i da uči uh, Kur'an na ruku no međutim jedan dio učenjaka kaže e, da je ovo zabranjeno da je ovo dozvoljeno da je ovo odjeća dozvoljena i to je stav Šafije, Buhanife i Malika znači Džumhura u Leme a zabranu su odabrali Ibn Abdelber, imam Neovi, Ibn Tejmije, Šaukjani i drugi. Wallahu alem, hadis, kada se pogledaju da se hadis koji govore o zabrani, da se hadis koji govore o zabrani jači. I zato kaže imam El Bejheqi da je moj imam, to jeste šafija, čuo za ove hadise i on bi šta zabranio odeći koja je bojana sa mojse. No, međutim, vjerojatno da imama šafija nisu šta došli svi ti hadisi. A bileži Ebu Davud sa dobrim lancem prosilaca, od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa da je obukao odjeću koja je bila obojana mu Asterom pa je rekao poslanik sa osvijem šta je to pa je shvatio da on to mrzi da to prežire poslanik sa osvijem tako odjeću da je prezire kaže pa sam je spalio pa sam otišao i spalio je Pa me je sutradan vidio, kaže, šta biješe sa onom odićom? Kaže, spalio sam je lovo posljednje. Kaže, zašto je nisi dao jednoj od svojih, ili nekoj od svojih žena? To je ženama dozvoljeno. Pa je prvi put mu naredio da, da šta? Da je zapali, a drugi put kaže, što je nisi dao šta? Nekoj od svojih žena. Međutim, ponekad braća se razlikuju stvari od čovjeka do čovjeka od stanja do stanja, od situacije do situacije. Dolazi čovjek poslaniku, sada kažem, Allah poslanič, koje je najbolje djelo, kaže, Birul Validein, domoćinstvo prema rutinu. Drugi dolazi, koje je najbolje djelo, kaže, sadak, treći, koje je namaz u njegovo vrijeme. Ti razlika u tim odgovorima koji su bila sahabi, nije to nikakva, kontra, nikakva kontradiktornost. Međutim, Allah poslanik sada zna da određeni čovjek, a, na primjer, ima krnjavost kada je u pitanju dobročinstva prema roditeljima. Koje je najbolje djelo ovo poslanič, kaže dobročinstvo prema roditeljima. Misli se, u tebi, u halu i stanju u kome se nalaziš najbolje djelo šta? Dobročinstvo prema roditeljima tu si podbacio. Tebi namaz u prvo vrijeme. Trećem tamo, jeli, borba na Allahom putu i tako dalje. Sve se to znači razliku, jeli, od čovjeka. Pa te fetve koje su došle razli, različite, tako se tumače da bi se pobjeglo od čega? Od kontra, od kontradiktornosti. Autor kaže da je da je ovaj eh, da je moasfer, da je to a, biljke, biljke koje daju žutu boju, a nije. Nije, nije ispravno da je žuta, to je crvena boja. Komentatori kada govore, znači, o mehadisu, kažu da je to boja koja je crvenkasta ili, znači, vuče na crvenkastu boju. Dalje, odjeća koja na sebi ima krst. Odjeća koja na sebi ima krst. Prenosi Buhari u svome sahihu od Ajše radijallahu ta'ala anha kaže Lem yakun ali bio sasvim yatruk fi baytihi shay'an fihi tasalib ila naqadahu. Kaže poslanik sasvim nikada u svojoj kući ništa nije ostavio što ima krsteve, krst a da to nije jeli a, a, uklanjao nakadahu, uklanjati ili, ili pocijepati ili uništavati u tom smislu. Znači, promijenio bi, znači, bit izgled te ili stvari. Autor je spomenuo ovaj hadis i nije ništa mimo toga više spominjao. A međutim, ima i drugih predaja koje su bile ovdje koriste se spomenu. Kao predaja koju bileži Tirmizi sa iz, za dobrim lance prenoslaca od, od Adija ibn Hatima. Kaže, došao sam kod poslanika sa svema na mome vratu zlatni krst. Adija ibn Hatim došao, a sad došao šta? Na vratu krst. Jer je bio kršćanin u redu. Kada došao, bio je šta? kršćan, naravno nije kao musliman stavio krst, nego bio kršćan. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kaže, ja adi itrah anke hadal wathan. Kaže, o adi, skini sa, sa sebe tog kipa. Skini sa sebe tog šta? Kipa. Pa je nazvao krst kipom. Pa je nazvao krst kipom. I kaže Ibn Abdul Beri, Ibn Tejmije i Šeh Albani da ova predaja je dobra. Da ima znači dobar lanac prenosilaca. I bilježima Mahmed od Ebu Umame radijallahu te alanhu da je poslanik sa osaleme rekao ja sam poslan kao milost svjetovima i uputa svjetovima i Allah mi je naredio da uništavam muzičke instrumente i da uništavam frule i svirala i kipove i da uništavam krstove i da uništavam sve što podsjeća na džahilijet. Ovaj hadis bileži imam Ahmed i on ima slab lanac prenosilaca. On ima slab lanac prenosilaca. Ali imamo hadis u kome poslanik sam kaže men tešebeho bil kaumi feho minhum. Men tešebeho bil kaumi feho minhum. Ko ponaša jedan narod, on liči tom narodu. A stavljanje krsta na sebe, ako nije oponašanje kršćana, onda je ne znam šta je oponašanje. Tako? Stavljanje krsta a, na sebe. Ne znamo, ako to nije znači oponašanje, šta bi ona moglo biti, jel, oponašanje. Jer kada bi stavio kršćanin mjeseci zvijezdu na vrat, što bi mu kazali kršćanin? Turčin. Jel, to oponaša koga? Muslimane. A, a iako mjeseci zvijezda nikakve veze nije, nikoliko simbol islamu što nema nikakve veze, jeli sa sim, nekakvim posljednim simbolom islama. No, međutim, kazali bo ponašaš koga? Znači, to je poznato, jeli, dok nosiš određenu stvar koja liči, znači, jednom narodu, koja je specifična za njih, i, i simbol njihov bio da je simbol vjerski ili nacionalni, nije bitno, o, jeli, smatra se oponašanjem. I ko oponaša jedan narod, kao kaže poslanik, poslanik pripada li njemu. I zato Aisha radijallahu ta'ala je vidjela kako bilježi imam uh, Ahmed sa dobrim lance prenosilaca, kako kaže šejh al-Benna, ovaj, uh, uh, u svome dijelu Fethor Rebani, jeli, u komentaru na to je komentar Mustada imama Ahmeda, Vidjela je ženu da, da, da tavafi oko nje ima, ima na sebi ogrtač koji je imao krst na sebi imao je krst. Pa je kazala, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, skin to sa sebe, to bi poslanik sa osaleme e, mijenjao kada bi to vidio. Kad tako nešto vidio, znači on bi to podarao, mijenjao bi ili, ili, ili uklanjao bi, uništavao takvu odjeću. Dalje, odjeća koja je napravljena od kože divljači. zvijeri poput eseda, poput, poput lava, poput, ne znam, tigra, pume i slično tome. Došlo je u hadisu koga bileže Budavod ibn Maže da je poslanik sam rekao La terke bul hazze volen nimar. Nemojte jahati el haz i nemojte jahati en nimar. El haz to je vrsta e, platna od svile. Tako nemojte jahati platno. Misli se, nemoj ga staviti ispod deve pa da jašeš na njemu, ili nemoj sjediti općenito na njemu, u redu. Nemoj sjediti na, na njemu. I tako se misli na tigrove, ne misli da uzješeš tigra, nego se misli da sjediš na šta? Koži od tigra. Sjediš na koži od tigra. Jer tu se braća razilaženje veliko vodi među lemom sporije. Da li određena stvar, a, a, da li a, koža od ovih divljači, ako se uštavi, da li se ona čisti time. Da li štavljenje ove kože, da li je čini čistom ili čini. To je razviraženje među lema. I po ovim hadisima sudeći da takva stvar ne biva, ne biva znači čista. Kao znači ni koža, jeli, e, svinje i psa. I kažu učenjaci da je upotreba znači kože od ovi zvijeri da je tome oholost i da je to osobina ili adet nemuslimana adet ne muslimana ja, autor se zadovoljio sa ovim hadisom iako ovaj hadis opet kao ovaj prethodni nije potpuno šta jasan da se radi o čemu znači o upotrebi odjeće o upotrebi odjeće A imamo nešto što je jasnije od toga. Kao hadis kod Ebu Davuda, koji ima vjerodostajan lanac prosilaca, u kome stoji, e, zabranio je poslanik sallallahu alaihi vseleme kože divljači. Ili zvijeri, bolje kazati. Sibasu zvijeri. Znači zvijeri. Ovaj, da se upotrebljavaju. Zašta? Za sve. Kako za obuću, tako za odjeću, tako za sve drugo. I bilježi Ebu Davud i sa dobrim lancem prostavca od Ebu Horeira da je poslanik sam sam rekao Meleki neće pratiti družinu u kojoj ima koža od tigra. Znači, čovjek ima, ne znam, jaknu od tigrove kože. I putuje sa njim, ljudi putuju na hač, u redu ovdje od Turske, od, od Turske treba, je tako? Hladno je. Nema ni, nema, znači Meleka nema sa njima. Zato što Meleki ne prate, znači družinu, je kao, kao da ima sa njima ko? Pas, ista stvar. Znači. Neće, znači, biti sa takvom družinom Meleki. I došlo od imama Ahmeda se vredostavim manci prenosilaca, prenosilaca od Mikdada ibn Madija, radi Allah, te Alanhu, da je poslanik sa osvrame zabranio svilu i zabranio je zlato misli se za muškarce svakako i zabranio je jastuke od e, tigrove koše. Pa su ovo dakle predaje koje ukazuju da je ova odjeća od divljači da nju nije ispravno jeli, koristiti. I Moavija radi Allah, ono jedne prilike kad došlo imam Ahmeda u da popio se na mimber i kaže, zabranio nam je poslanih sedam stvari, između ti sedam stvari rekao, zabranio nam je, zabranio nam je ovaj, džlude sibanu kožu, jeli, kožu zvijeri. Od adaba koji se tiču odjeće, da čovjek koristi lijepu odjeću ako ima mogućnost za tim. Znači lijepu odjeću da obuče. Kaže Ebu Lahvas, vidio je poslanik svoj mog babu Lahvasa, vidio ga je u odjeći koja mu nije priličila, odjeća koja je bila pohabana. Pa mu kaže, imaš li ti para? Imaš li ti imetka? Kaže, imam Allahom poslanić. Kaže, kakvog imetka imaš? Kaže, imam deva, imam krava, imam sitne stoge. Allah mi dao toga. Pa mu kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, kada ti Allah dadne blagodat, neka vidi tragove svojih blagodati na tebe. Neka vidi tragove blagodati na tebe. kaže uzvišeni Allah te barek tala kul men harrame zine pa Allah illati ahređe li ibadihi u tajibati min ar risk kul, li, kul hije lillazine amenu fil hajati dunja halisaten jome al qiyam reci ko je zabranio Allahove ukrase koje svojim robovima dao ili darovao i lijepa i ukusna jela reci oni pripadaju vjernicima na ovome svijetu a posebno njima na ahiretu. Jer na ome svijetu, jeli, i nemuslimani imaju nekakvih blagodati, ne, već imaju blagodati veće od mnogih muslimana. No, međutim, na sudnjem danu te blagodati pripadaju isključivo vjernicima. I kažu da je uh, da je lijepa odjeća, da je to da ne ulazi u kibur. Znači da čovjek lijepom odjećom šta da se kiburi, da se oholi. Naravno, može čovjek lijepom odjećom, može se kiburiti. Može se i ružnom odjećom kiburiti. To tako. Govorili smo spustanje odjeće i tako dalje. No, međutim, ovaj, a, jer smo govorili se tako da je odjeće isticanja šta vid oholosti. Želi čovjek da se istakne, da privuče poglede ljudi šta? Na sebe. Jer poslanik kaže, neće ući u dženet, jel ko bude imao koliko zrnog rušice oholosti u svome srcu. Pa su asabi upitali, kaže Allah poslanić, od nas neko voli da ima lijepo odjeću i lijepe papuče, lijepe cipel, u redu. Pa kaže poslanik sa osadame, kaže, inna Allahe džemilun vahibul džemal. El kibru batrul haq vokamutun nas. Kaže, Allah je lijep i voli lijepo. Allah je lijep i voli lijepo. Subhanallah, ove riječi, Allah je lijep i voli lijepo, ovo je ovo, ovo je pravilnik života u čovjekovom životu. U svemu. A, u svemu. Allah je lijep i voli lijep. Ovaj hadis da muslimani promijene, primjene u svome životu, njihov život bi se promijenio u potpunosti. Hadis u kome kaže poslanik sa osreme i da amile ehadukum amelen fel jutkine kako bi držim amel bejhaki u svome diru šobali mano dajše sa dobrim lance prenoslaca od vas kada neko radi posao neka odradi kako treba Ovaj hadis da muslimani primjene danas, njihov život bi se promijenio. Da tako? Kad uradiš nešto, uradi to na najbolji način kako možeš. A ne sfušari to samo da te otpadne ošak. I život bi se ljudi promijenio. Pa kaže poslanik sa Allah je lijep i voli lijep oholost je nešto drugo. Pa im ukazuje, a da na, jer mnogo ljudi, znači one razlikuje ha, e, određene stvari. Pa kaže, nije oholost da čovjek ima lijep odjeću, nego oholost da odbijaš istinu, kad ti dođe istina, odbijaš je i da pocijenjivaš ljude. I osnova je, braćo, pri čovjeku muslimanu, koga god muslimana, da vidi i kaže, ovaj čovjek bolji od mene. To je osnova kod muslimana. I da kada dođe sa čovjekom da, da, da razgovara sa njim musliman, nikako da ga gleda sa desetog sprata. Nego da kaže ovaj čovjek, možda on kod Allaha, od Allahu je blija, da Allah učini dovu da me uništi, možda bi me Allah uništio, otkud znam. Jer ja ne znam šta je u njegovom srcu. Po spolješnosti on je musliman, ovako vidim. No međutim, šta je u njegovom srcu i kuvat i snaga njegovog imana, njegov ostalac na Allaha, ja ne znam šta je u njegovom srcu. I zato, braćo, to, zato mi sudimo po spolješnosti određenim stvarima koje vidimo, je tako? Mi nismo ušli u nijet ovaj, Turabija kada smo govorili o njemu, kakav je njegov nijet time. To je njegova izmed njega je Allaha. Mi nemamo pravo na to. Zato poslanik sa osvrem nije znao ko su munafici u Medini. U smislu, jeli da, da je imao pravo na osnovu toga da sudi. Allah mu je otkrio, jeli, jedan dio tih ljudi, no međutim, nije na osnovu toga, zato što je to stvar isključivo u srcu i to pripada stvoriti razvoj taj sud. A nikako ljudima. No, međutim, u spolješnosti. Pa da čovjek smatra ljude, imam eh, Ahmed jedin prilike ušao sa Ibn Ma'inom u džamiju i kaže mu, ako misliš da si bolji, ako smatraš sebe boljim od nekoga od ovih ljudi koji su prisutni ovdje, kaže, ti su u velikoj opasnosti. Ja ne znam, a Ibn Ma'in ako nije bolji od pola umeta muslimanskog, ja ne znam ko je bolji onda. I ko se može, i ko, o kome se može lijepo govoriti. No međutim, pogledajte, braću, kako čovjek odgaja sebe. I tako neće upasti u kiboru. No međutim, ovaj, dok bude pocijenjivao ljude, upašće u šta u? Oholost. Ili ako bude odbijao šta? Istinu. Došla ti istina iz Kur'ana, iz sunneta, iz povjedljivih ovaj, izvora, argumentovana, i ti je odbiješ. To je oholost. A nije oholost da čovjek ima lijepu, da čovjek ima lijepu, jeli? Odjeću. Dalje, od etike prilikom e, e, odjevanja jeste da nema rasipništva. E, Sada idemo šta? Sada idemo a, da, da, da ne bi pretjerali u čemu? U lijepim stvarima, pa da upademo u šta? U rasipništvo. Kaže uzvišen Allah tabarak i otala Ja beni Ademe hudu zinetakom inda kumni mesrit u okulu vošrebu volatu srebu. Kaže, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamije pođete i jedite i pijte, nemojte rasipati. Inne hulaju hibbun musrifin. Allah ne voli one koji pretjeruju, ne voli rasipnike. Inne lmu bedzirine kjanu ihvane šejatin, a rasipnici su šeitanova braća. Pa nemojte rasipati. I ovdje mnogo ljudi ne može praviti razliku šta je to lijepo, a šta je rasipništvo ne mogu znači da naprave tu razliku. Poslanik sa osrem kaže u Hadisu, koga bileži Buharija bez lanca prenosilaca i, i bileži ga je Budavud i Nesaj sa dobrim senedom, kaže, jedite i pijte i dajte sedaku i odjevajte se, ali da pri tome nema pretjerivanja i da nema oholosti. A Ibn Abbas je govorio, kaže kul ma šite wal besma šit ma ahtatke isnetejni evo isnetani kaže jedi i pi i odjevaj se ili jedi šta želiš i odjevaj se kako želiš ali s tim da te ne pogode dvije stvari ili neka te promaše dvije stvari sarfun o mehile pretjerivanje i oholost jedi ali nemoj šta pretjerivati, nemoj biti ohol u tome. I isto tako znači odijevanje. Isto tako odijevanje. Treća stvar od etike odijevanja jeste dova prilikom oblačenja nove odjeće. od Džabira ili od, od Ebu Sedel Hudrija se prenosi kako bilježi te blizi Ebu Davud i Nesaji da je poslanik sa osrame rekao kada od vas neko obuče novu odjeću neka je spomene ili neka kaže Allahume reke alhamdu enteke se utenihi Allahu moj tebi zahvala pripada ovoj blagodat ti si mi je podario eseluke hajrehu o hajrema sunja lehu wa a'udhu bike min šarrihi o šarima sunja lehu molim te za da mi podališ, podališ svaku blagodat u ovoj odjeći i dobro onoga za što je napravljena, a da me sačuvaš zla i zla onoga zbog čega je napravljena. Dalje, da čovjek prilikom odjevanja ili oblačenja odjeće počne sa desnom stranom. I autor je ovdje spomenuo Hadis Ajše, koga bilježe Buhari je muslim, volio je poslanik sa da počinje sa desne strane u svemu. U obuvanju obuće i u češljanju i u taharetu i u svim stvarima. Ovaj hadis koga je spomenuo autor i nije dodavao ništa na ovo, on je općenit. On je općenit. Mi imamo hadise koji su jači u decizniji su znači u značenju od ovoga hadisa. Iako on kod Buhari kod muslima stiče vjerodostojnost to u redu. Međutim imamo druge hadise koji su vjerodostojne koji isto tako ukazuju na na, na o, o, odjevanje ili oblačenje odjeće. Pa tako bilježi imam Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca od Ebu Horire da je poslanik Salosaleme rekao kada budete oblačili odjeću i abdestili se, počnite sa desnom stranom. Je li tako? Pa da se čovjek znači, s desnom stranom. Ovo je ja, pretodni hadis je općenit. Je li tako? kaže u odjeva u, u, u ovaj obuvanju obuće u češljanju u u e, abdestu i u svim stvarima. On je općenit. Ali imamo poseban hadis koji spominje šta? Odjeću. Pa čovjek kada se abdesti ili, počinje, ili odjeću, počinje sa desne strane. Međutim, ako bi počeo sa lijeve, nije počinio šta? Haram. Nije počinio haram. I abdest kada se abdesti, kada prvo plo lijevu ruku, je tako? Ne smeta. Ne smeta. Abdest je ispravan. Samo uradio suprotno šta? Sunet, ali radi, kaže, ne zanima me, ja upravo prvo desno, ja lijevo. Sve jedno mi je. Znači to nije, to je sunnet. To nije vađib. Jel, niti je rukn. Neće pokvati čovjek, da čovjek sjetio se da opravo prvo pere lijevu, pa opere desnu, pa ne znam, potare po glavi, da sjeti da je opravo, nema nikakve sveće, ali se išao tala ispravo, u tom pogledu. Imamo hadis kod Tirmizije, koga, za koga kaže i rapi, i sujuti, i šeh Albani, da je vjerodostojan, da je poslanik sa osrme kada bi oblačio košulju da bi počeo sa desne strane. Ovo isto tako precizan hadis, ako nije precizniji šta od kada bi oblačio košulju, počeo bi šta sa desne strane. Pa je ove hadise bilo preče isto spomenuti uz prethodno spomenuti hadis, jer su oni dokaz šta? Po pitanju o kome govorim. Jer vraću, ponekad hadis može biti kod Buharije, kod muslima, nije, de, nije, nije dovoljno jasan. Općenit je može se njime dokazivati to, tim pitanjem, a može se šta uputiti i replika na takvo dokazivanje. No, međutim, ako imamo jasan hadis, onda je njega preče spomenuti, jeli, u tom kontekstu. Dalje, od etike, od etike, kada je u pitanju odjevanje, jeste da čovjek ne hoda u jednoj papući, u jednoj cipeli, kako hoćete u jednoj hoda, a drugu negdje ili je izgubio ili nije bitno. Prenosi se da Buharire, kako bliže Buhari i Muslim, da je poslanik sa osvrame rekao neka niko od vas ne hoda u jednoj papuši. Neka oba dvije obuje ili neka oba dvije izuje. A nikako da šta da hoda u papuši jednoj, pa misli se, jeli, obuća bilo kakve vrste da je zabranjeno je hodati u jednoj. Zašto je to zabranjeno? Kažu neki učenjaci, zabranjeno je zato što je to isticanje. Šta misliš, ti iziđeš na pijacu ili kroz baš čaršiju prođeš u jednoj cipravi? Sve se ljudi okreće, zato mogu gledati. Pa bit ćeš sutra na naslovnicu, a bazu živio prošao u jednoj cipeli čovjek. Znači, to je privlačno šta za poglede ljudi. Kažu, to je, to je isticanje. To je oholost. Želiš ti da privučeš pažnju na sebe. Sam svijet hoda, ovaj, jeli, u vreme poslanika su hodali bosi ili su imali dvije, ali niko nije hodao šta? U jednoj. Je tako? Niko nije hodao u jednoj papući. No, međutim, postoji mogućnost da je to zbog isticanja, a ne mora šta? Ne mora značiti možda je ovdje razlog zabrane, možda ga mi ne znamo. I mi ne znamo, braćo, mudrost i razlog je određeni zabrana, ne znamo. Možemo znati neke ili nazrijeti, ali da kažemo to je i ništa više ne možemo. Ali je dužan sam da se pokorim. Dužan sam da se pokorim. Isto tako od etike jeste da čovjek ne leži na leđima i da stavi jednu nogu preko druge ako nema ispod pantalone. Odnosno, ako nema odjeću koja pokriva donji dio tijela da se ne može vidjeti šta ništa od stidni. Leže čovjek na leđa i digne nogu jednu preko druge ovako. I otkrio je šta? Stidno mjesto. I u te belaje upadaju hađije na hađu. Znači, mnogi ljudi prvi put kada dođu, ne znaju, znači, ne gleda gdje, ja, ja sjeo na stepenice, ja sjeo na autobus gore, na vrh autobusa se popeo, ja, ne zanima ga kako sjedne, znači, sva tamo donekle, ljudi prvi put su obukli tako i nikada je više neće obući. I normalno zaboravi čovjek. A šerijetski mu nije ispravno šta? Osim što će napravit će ovi sad svi, on će napraviti i improvizovane i vešove i sve će on to napraviti s onim A nije ciljano to, ciljano je da nije u obliku tijela, a nije šivene. Šivenje, kažu, nećemo mi umjesto šivenje, mi ćemo staviti one, znači, put, je puckalice, da nitne, da, da, da, da sa njima, da, da se to zatvara. Nije to ciljano. Dok je skrojen u obliku tijela, bio veš, bi, ne znam, bila kapa, onda je kapu možeš sebi napraviti i ovaj, zanitaš je okolo i eto ti kape na Nije to, ciljano je da ne bude u obliku tijela. Pa je poslanik sam sam zabranio, znači, da čovjek tako postupa. Tako došlo kod muslima u sahihu. I došlo u hadisu kod imama Buhari i kod Nesaije od Ebu Sejdal Kudrija da je poslanik sa osam zabranio da čovjek a, povije svoje noge tako da na, na odjeći nema ništa što bi pokrivalo spolni organ. Znači ovo je pojašnjenje prethodno hadisa. Čovjek sjedi, znači ima odjeću koja je samo oko tijela i onda digne, noge povije tako da bi se moglo šta sprijeda nešto vidjeti ili sa strane, znači što je zabranjeno vidjeti, pa je znači neispravno da sjedi u takvom položaju. Ovo naravno, kod nas je ovo jel, rijeđe jer ne nosimo takvu vrstu odjeće, uglavnom jel, ljudi. No međutim, ovaj vidimo da ljudi dođu u priliku da moraju nositi upravo jednu odjeću i da nema pravo da nosi ništa, znači mora se čuvati znači, ovakvih postupaka. No međutim, ako ima nešto da pokrije, onda ne smeta. Jer je došlo u irodostojama diskut Buhari kod muslima od Abdullaha ibn Zejda, da je vidio poslanika sa osrem kako leži u svojim leđima u džami i stavio jednu nogu preko druge. Znači da čovjek digne noge u tom slučaju neće ili smetati ako ima nešto što će pokriti njegovo stidno mjesto. Nakon toga autor je spominjao propise vezane za uh, muškarce za njihovo ukrašavanje pa ćemo o njima govoriti narednog puta pošto ima više šalahu teala a nije autor ovdje nije spomenuo bismilu prije oblačenja odjeće i to je jedan od adaba jer kako kaže imam neuvi svojom djelom leskjar besmela je sunnet prilikom svakog djela sve što čovjek čini je šta lijepo da se čini bismilom Pa čovjek kada ulazi u halu, je tako, ulazi čime? Bismilom, je tako? Ili jeste li nije? Jeste, jeste. Bismila nije, a, nije došla, bismila došla kod Ibn Bišejbi u drugim rivajetima, ono što je poznato, jel, e, je došlo bez bismila. Lamine, od Ibn Hupti, Lohabajstva je došlo, jel, bez, bez bismila, no međutim, bismila došla u drugim rivajetima. A, tako pri, pri svim dijelima, znači, lijepo je da čovjek spomene bisminu, dijelima koja su šerijatski propisana. Šerijatski šta? Propisana. A međutim, dođeš pred komšina vrata, na večer komšija spava, držiš pa i se ruci, kažeš, bismillah. ne može biti bismillah, to ne može biti u ime Allah, to može biti u ime šeitana. Da čovjek čini šerijetski dijelo koje je šta? Zabranjeno. Sve što je validno šerijatom, od dijela, jer kad kažeš bismillah, šta ti kažeš ti ne želiš? Želiš od Allaha šta nagradu za to djelo? Ovo radim u ime Allaha. Gospodaru moj, ja ovo sada što radim i što činim, to radim radi tvoga imena i tvoga zadovoljstva. Jel tako? Pa ne može šarijetski zabranjeno djelo biti, znači, u ime Allaha. Dalje, nije autor spomenuo da je od sunneta bismila prilikom skidanja odjeće. Da je sunneta prilikom skidanja. Jer je došao kod Tirmizi u njegovom sunenu. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Sitru ma bejne E'ajuninul džin u aurati beni Adem i da hala ehadukum sijabehu an je kule bismila. Kaže, pregrada ili paravan između džinskih očiju i stidnih mjesta sina Ademova jeste kada neko od vas skine odjeću da kaže bismillah. A čovjek u kući svojoj skida odjeću i tako će otkriti se njegovo stidno mjesto. Treba kazati bismillah. I na takav način se riješio sve. Riješio se znači šeitanski džinski oči. Pa je i to jedan od sunneta. Ima još drugih adaba koje je spominjao Lema. No, međutim, nemamo argumenta za njih. Pa nisam htio da ih, ne želim da ih spominjemo, zato što nema dokaza. Jer adabi treba isto tako, znači, dokaze u praksi, znači, koji su bili. Neka Lema kaže, recimo, da je od adaba da se odjeća prije o, o, oblačenja, da se ovako istrese odjeća. Znači, uzmeš jaknu, istreseš. Ima hadis u tom pogledu kod tabaranije, Od Tabarani ima hadis od Ebu Umame, da jedne prilike poslanik sam uzeo svoje mespe, oba dvije, da ih obuje. I obuo je jednu i dođe onaj ptica kakva i uzme drugu i digne je gore, visoko i onda je pusti, baci je. I kada je pala dole ta mestva, iziđe zmija iz mestve. Pa je rekao poslanik, sam sam, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka istrese svoje mestve prije, prije nego što i obuje. Jer može biti nešto što čovjeka uznemirava. No, međutim, ovdje hadis je daif. Hadis je daif. Nije vjerostajan, znači nije potvrđen od poslanika, sa osanem, pa ne možemo reći da je to od adaba. No, međutim, ako čovjek ima, ostavio si jaknu, bio se negdje na livad radio, kosio, jel u redu, sjeno kupio. I nakon toga je došao da uzmeš jaknu. Nema smetnje i nema sumnje da je tada bolje šta?